Prije nešto, što spomenuo večera ime koje je bio prošli put. Tajib. Večeras ako boda govorit ćemo o jednom veličanstvenom Allahom subhanahu wa ta'ala imenu posebno zbog značenja koje sadrži i koje nosi u sebi. A glasi Eddejanu Eddejan Jesam čuo za to ime? ma da je čuo, šta znači to ime? Allah na sunjen dan će kazati enel melik, ene dejan. Ali ćemo vidjeti, to je dokaz, znači da je Allah subhanahu tamo pisao sa imenom. Šta znači? Ed Kada je pokušali kazati ukratko, pisujući ovo ime, mogli bi kazati onome kome se polaže račun ili onaj koji nagrađuje i kažnjava. Onaj koji apsolutno pravo ima da kažnjava i da nagrađuje, niko drugi. I zato ovo ime Eddejan, kako kažu komentatori, učenjaci, odnosi se za ahiret, za sudnji dan, značenje. Jer će u tom danu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kažnjavati i nagrađivati kažnjavati i nagrađivati. U arapskom jeziku edin znači džeza, nagrada. A da li vi znate šta je din? Dinu na šta? Naša vjera. Naša vjera. Din isto tako znači ima značenje vjere, vjera. Inna dine, inda Allahi, Islam jedina koja će biti, koja je prihvatljiva kod Allaha, vjera, i po kojoj će se suditi na sudnjem danu, je Islam. Tako da onaj koji ne bude obožavao dejana na Dunjaluku, sprovodio njegove propise u svojoj praksi, takav neće imati nagrade na Ahirat dejan, tako će kazati I e, čovjek kada spominje i navodi Allaha subhanahu wa ta'ala lijepa imena. Mi imamo uvijek običaj govoriti Allah. Najviše koristimo Allahu te barak ime Allah. Ali trebamo uvesti u praksu i ostala Allaha subhanahu wa ta'ala imena kome se on subhanahu wa ta'ala opisao, opisao. Zatim imamo riječ dein u arapskom koja ima značenje Ajet najduži u Kur'anu je ajetu dejn. Ajetu o o dugu. Dane u arapskom također ima značenje nagraditi. Jedno značenje, nagraditi. Imamo poznatu riječ koju Arapi koriste mutedejin. Ko je mutedejin? Onaj koji se drži vjere. Mutedejin je osoba koja je pobožna, pobožna, ali koja se podržava propisa šarijata. Kad kažemo Dejin, u smislu to je zaista onaj pravi vjernik. Ne vjernik danas je ovakav, sutra je zaista pravi istinski vjernik, Dejin. Tako da osoba kada upozna te čiji je gospodara dejan, zna sigurno da je ta osoba pravi vjernik i neće se bojati od takve osobe da će mu nepravdu učiniti. Da će mu nepravdu učiniti. Odnosno, da će, da će mu učiniti nešto što je ružno svojim jezikom ili, svojim, ili svojom rukom, svojim dijelima, svojim dijelima. I to je taj pravi istinski vjenik gdje uistinu mi trebamo, znači, da iz ovih i subhanahu wa ta'ala lijepih imena, što proizilazi od savršenih značenja, lijepih značenja, pokušamo se okriti onoliko koliko smo u mogućnosti da ljudi upiru u nas u smislu kada pokazuju koji je istinu dobar vjernik, a ne da pokazuju upiru prstima u osobu koja misli da je vjernika u stvari svojim dijelima potvrđuje da je daleko od onoga na čemu je bio vjerovjesnik Muhammed ali i salatu Spominjanje ovog uzvišenog imena u sunetu poslanika ali salatu Prvi hadis bježi Buharija. od Žabira da se prenosi da je rekao Abdullah ibn Unais kale samijatu nebija alaihi salatu wasalam čuo sam poslanika sallallahu alaihi wasalame kako kaže Jahšuru Allahu l'ibad fe yunadihim bi saut jesma'uhu men ba'ude kema jesma'uhu men karub enel melik enel dejan Zaista će Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu sakupiti robove. Pa će ih pozvati glasom. U ovom hadisu je potvrda svojstva Late Tebare Kvetala, da je Allah Đelešanu opisan svojstvom govora. Imate sekte koji negiraju da Allah Đelešanu govori, da je Allah Đelešanu govorio i da će Allah Subhanahu wa ta'ala govoriti. Znači, on je govorio i govorit će. I taj govor je vezan za njegovu volju. Kada Allah subhanahu wa ta'ala hoće, on tada govori. Kada Allah subhanahu wa ta'ala neće, on tada ne govori. I ovdje znači dokaz da će biti pozvani glasom, glasom kojeg će čuti sva stvorenja. I oni koji su daleko, čuće kao oni što su blizu pa oni što su blizu. Ovdje neki učenjaci e, e, dokazuju da će na sudnjem danu također biti oni koji će biti bliži gospodaru Subhanahu wa ta'ala i oni koji će biti dalji ili dalje od gospodara Subhanahu wa ta'ala. Ali svi će čuti govor, koji govor, koji glas, znači imamo dokaz da Allah Subhanahu wa ta'ala govori, da Allah Subhanahu wa ta'ala posjeduje glas, saut. To su osobine koje su ovdje potvrđene sunetu poslanika sallahu alihi vasaleme gdje će kazati Enel Melik ja sam istinski pravi vladar enel Dejan i ja sam onaj koji nagrađuje i koji kaže kada će to gospodar kazati na sunnjem danu apsolutna vlast pripada Allahu subhanahu wa ta'ala i također apsolutna nagrada i kazna pripadaju njemu subhanahu wa ta'ala. Neće biti stvorenja koja će moći nagrađivati i kažnjavati, će biti stvorenja koja će moći da se prse, da se ohole, da se uzdižu i da govore ja sam vladar. Jer u drugim rivajtima kako smo pojašnjavali Allahu te bareke imena, a znači ovo sve kako spominjemo ime za imena, e, poput da slažemo jedan vid kockica, tako znači ovo znanje Allah subhanahu wa ta'ala smo govorili da je on subhanahu wa ta'ala ili melik i te hadise smo naveli u tom poglavlju u tom poglavlju kada će Allah Đelešanu ukazati gdje su vladari zemaljski gdje su vladari zemaljski limen ili mulku li Allah Đelešanu će kazati kome danas vlast pripada i neće biti nikoga ko će Allah subhanahu wa ta'ala odgovoriti niko, svi će biti oni koji su preselili kojima se neće, niti će imati dozvolu da govore kada budu proživljeni, neće šuti, osim hems, hemsa, kako kaže ovaj šanu, šapat ljudi, znači u strahu, jer će taj dan biti veliki i veliki strah za svakog onoga koji bude proživljen i Allah subhanahu wa ta'ala se vrati, pa čak će strahovati toga dana i oni koji su najdobraniji umetu od najodobranije od umet dobrih ljudi, a i oni koji su daleko bolji od umeta poslanika sallahu alihi wasallam, a to su koji je bolji od umeta poslanika alihi sam. Vjerovjesnici, poslanici, dok je umet poslanika ali najbolji umet, najbolji narod. Zatim imamo drugi hadis koji je također vjerodostojan, kaže vam zahebi da je sahih. Od Žabira također ibn Abdillaha radi Allahuma se prenosi. I ovaj hadis ukazuje na vrijednost također e, sticanja šarijaskog znanja. Koliko su subhanala prije, znači imamo one priče poznate od, od onih koji su došli nakon, nas Haba, e, nakon ashaba, koji su tragali za šarijaskim znanjem pa su znali za put i po mjesec dana, dva mjeseca pa nemaju kući pola godine godinu, odlazeći daleko, daleke krajeve, tragajući za šarijaskim znanjem gdje ima kakav šeh da čuju od njega Ovdje jedan od ashaba, poslanika alaih sallatu wasalam, Žabir ibn Abdillah, radi Allahanuma, govori, čuo sam, ili do mene je došla vijest, da ima jedan od drugova poslanika sallallahu alihi veseleme koji citira i kazuje hadis poslanika sallallahu alihi veseleme o kisasu odmazdi za koji ja nisam čuo. Nije čuo a čuje da ima negdje neki ashab koji to govori. Ima puno rivajeta. Jedna od rivajeta stoji da je odmah otišao i kupio devu. Zatim se je pripremio i spremio za put i zaputio, pa kaže proveo sam u putovanju mjesec dana, mjesec dana dok nisam, kaže, stigao u Misr ili Šan. Mjesec dana je putovao. Zbog čega? da bi čuo samo jedan hadis poslanika alaihissalatu za koji nije čuo. Danas, subhanallah, kada pogledam koliko nam je olakšano sakupljanje zadnja, pa da ne pričamo o zbirkama hadisa koje imamo na policama, a koje nismo uzeli da pročitamo, da iščitamo, ne moraš ah, i pamtiti, učiti na pamet, da pročitaš. Nemamo volje dok ashab poslanika sallahu alihi vseleme imali su, šta kaže on, pogledajte, nastavak hadisa. I kada je došao kod Abdullaha ibn Uneisa. a Abdullah ibn Uneis je taj koji poznaje hadis, pokucao je na vrata pa su pitali ko je, pa je kazao da je Džabir, poznat ashab poslanika sallahu kada je čuo, znači Ibn da je došao džabir, izletio je, prihvatio ga, izgrlio od sreće, ali odmah na početku kaže, što te je dovelo? Pa kaže, čuo sam da kazuješ ljudima hadis za koji ja nisam čuo Kisarasu, A ti si ga, kaže, čuo od poslanika i tvrdiš da si ga čuo i da ga prenosiš, da ga širiš dalje. Pa kaže, pobojao sam se da ću preseliti, da ću umrijeti, a nisam čuo taj hadis. Subhanallah. Drugo rivajetu kaže, pobojao sam se da ćeš ti umrijeti. Pa opet neću uspjeti čuti taj hadis, direktno, znači od onoga koji e, slušao hadis od poslanika sallallahu njih wasallam. Ili kaže da ću ja umrijeti. Pa će ga to spriječiti, subhanu. Pa je došao, pa kaže, reci mi koji je taj hadis koji stiču od poslanika sallallahu alihi wasallam. Pa kaže, kad čuo sam poslanika sallallahu alihi wasallam da kaže, jeume juhšarul ibad evkale nas. Na danu kada budu sakupljeni Allahovi robovi ili je kazao ljudi. Hufatan, uratan, guran buhman. Lejse, mahum, šejun. Kakvi će biti sakupljeni tog dana? Kaže, bit će sakupljeni, znači govor poslanika, ali sallatu vosi, goli, učeni i neće imati ništa nas Ništa neće na sa sobom. Takvi će biti sakupljeni na sunjem danu. Zatim kaže Thume yunadihim bi sautin jesma'uhu men ba'ude kema jesma'uhu men karub. Zatim će ih pozvati glasom koji će čuti svi i oni koji su daleko i oni koji su blizu. Enel melik, ene dejan, sam ja melik kome pripada apsolutna vlast i ja sam da i ja, onaj koji kažnjava i koji nagrađuje. Zatim nakon toga navodi dio drugih hadisa poslanika sallahu alijih vseleme gdje stoji da toga dana neće ući stanovnici dženneta u džennet niti stanovnici vatre u vatru i ovo je jako opasno za sve nas sve dok ne izmire svoje dugove onu mazlamu nepravdu koju je jedan drugom učinio prema stanovnicima dženeta morat će da izmiri tog dana ili stanovnici dženeta prema stanovnicima vatre koji su nepravdu učinili morat će izmir kaže poslanik pa makar kaže i šamar makar jedan šamar udarac tog dana svi će da traže svoj hak. Pa gledaj gdje si ti od onih, da li ćeš tražiti svoj hak ili će drugi tražiti od tebe. A tog dana nikom se nepravda neće učiniti. Svi će morati odgovarati. I zato ovi hadisi večerašnji koje ćemo mi citirati, ovo znači Allahu te bareke letala imena et dejan. mora se posvetiti posebna pažnja, dati posebna pažnja im hadisima Zbog čega? Zbog toga što živimo u vremenu fitne, u vremenu iskušenja, kada je tako olakšano da uvrijediš, povrijediš i kažeš ili potvoriš brata muslimana, znači prije brata muslimana nego <laughs> osobu i koja je nevjernik i slično. Zašto ćeš odgovarati? Zašto? Zato što smo svi svjedoci danas interneta i onoga što internet nosi. A koliko olahko se tamo znači i prenose riječi i koliko olako se vrijeđa, podcjenjuje, omalovažava i slično. Za sve to će ljudi biti pitani. Ljudi će na sudjen e, danu tražiti svoj hak, a vidjet ćemo šta će dobiti od tog haka. Kako će Allah da nagrađuje, kako će ta, e, e, ta odmazda u tim trenucima znači biti. Od Ebu Kilabe se prenosi u jednim rivajetima da je njegov govor, a u, drugom govor, u drugim rivajetima da on prenosi da je Ebu Derda radi Allahu kazao El birula jebla Dobročinstvo ne prolazi. Dobročinstvo nikada neće nestati. Da neće biti uzaludno. Znači bilo koji vid dobročinstva koji učiniš, to nije uzaludno. Zbog čega? Zbog toga što ćeš za dobročinstvo biti nagrađen. Allah Đelešanu to dobročinstvo čuva, jer smo kazali da je jedno od njegovih lijepih imena koje? El Hafiz, onaj koji čuva dijela robova i po njima i za njih će nagrađivati na sudnjem danu. Zatim kaže, junsa, i grije se ne zaboravlja. Grije se nikada neće zaboraviti. Ono što su učinili ne može se zaboraviti. Allah Đelešanu ne zaboravlja. Allah subhanahu wa ta'ala njemu pripadaju savršena, e, savršene osobine i svojstva. I njegove osobine nisu poput osobina nas stvorenja, koji danas čuje nešto, posle dersa je zaboravio što je čuo na početku, tako. To su osobine stvorenja i to su manjkave osobine. Allah subhanahu wa ta'ala opisan savršenim osobinama. Tako da je čist od osobine zaborava. I taj grijeh koji čovjek učini, Allah subhanahu wa ta'ala neće zaboraviti. On ga može samo oprostiti, sakriti od drugih kao što su došle hadise. Zatim kaže od dejanu la je mut u rivajetu, a ed Allah subhanahu wa ta'ala ne umire. Drugo rivajetu došlo la, e, nam, ne spava. Allah subhanahu wa ta'ala ne spava. Ed ne spava. Zatim kaže fekun kema Budi kako god hoćeš, kako god želiš na dunjaluku. Pa kaže kema tedinu tudan kako se budeš ponašao prema drugima, tako će se drugi obhoditi prema tebi. Odnosno, kako budeš Allaha subhanahu wa ta'ala obožavao, tako ćeš biti nagrađen. Kako budeš obožavao Jana, prema tome ćeš biti nagrađen. Ako se budeš predao njemu potpunosti, očekuj dobro. Ako budeš u tome imao, znači, propusta, ne očekuj dobro, nego se boj za svoja djela i gledaj ono što ti je ostalo da popraviš svoj odnos prema svom uzvišenom gospodaru subhanahu wa Značenje kada se odnosni na Allaha subhanahu wa ta'ala, znači značenje ovog veličanstvenog imena ed kada se odnosi na Allaha subhanahu wa Šta su to kazali učinjaci? Ima nekoliko značenja koja proizilaze ili koja su slična značenjima imenima koja smo prije već spominjali, a koja se navodi u Kur'anu, u Kur'anu. Prije svega Al-Hatabi rahmetullah Ali kaže Ed-Dejan je El-Muđazi, El-Muđazi, onaj koji će nagrađivati. Pa kaže također ima značenje El-Hakim, vrhovni sudija, kome pripada glavni sud, a sud na sudnjem danu pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže Al-Halimi da ovo značenje Eddejan se nalazi u govoru Allaha subhanahu wa ta'ala Maliki jevmi din. Šta znači Malik? Vladar sudnjeg dana. Njemu to pripada pravo. Pa kaže, odnosno ima značenje muhasib, onaj koji će obračun svoj sa stvorenjima. Njemu to pripada bit će pitan. Znači stvorenja će biti pitanja, a on neće biti pitan. Niti to priliči da stvorenje pita gospodar zašto ja, zašto meni. Nego će svi šutjeti i slušati presudu uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i strahovati. Zatim, Ibn Athir Rahmetullah Ali kaže Eddejan ima značenje imena El Kahar. Šta znači El Kahar? Onaj koji nadvladao. Može. Značenje, onaj koji pokorava, ima više značenja ovog veličanstvenog imena. Aleksanam rahmatullah. Onaj koji savladava i pokorava sve nasilnike i zulumčare i na Dunjaluku i na Hiretu. I ova imena sva smo detaljno pojasnili. Ali kakva je razlika između ed i El-Kahar? Razlika je u tome da Dejan značenje pripada za ahiret, kao kažu učinjaci. A el kahar koji pokorava silnike i nasilnike i na Dunjaluku i na ahiretu. Dok će tamo, znači, u značenju imati e, značenje ahireta, značenje ahireta, gdje će on tog dana kažnjavati, kažnjavati svakog onog, znači Dejan kažnjava svakog onoga ko ostavi njegov din, njegovu vjeru svakog onoga koji ne prihvati edin, ili edinu islam, edajan će ga kazniti na ahiretu. Edajan će nagraditi svakoga onoga ko prihvati din, li islam i vlada se po toj vjeri na sudnjem danu. To bilo, znači, ukratko o značenjima, šta su kazali učeni kada se odnose na Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Mi smo na početku kazali da din ima značenje vjere. Vjera. Edejan je onaj koji ili kome pripada apsolutno pravo u čemu? Da on donosi, da on propisuje šta je halal i šta je haram. Edejan, njegova vjera. On je propisao svoju vjeru. Odredio šta je halal i šta je haram. Što znači da njemu samo pripada, njemu subhanahu wa ta'ala pripada da on propisuje vjerozakon i da ga obaveznim čini stvorenjima i nikom drugom. Samo on i samo njemu subhanahu wa ta'ala pripada to pravo. I mi smo ovo u imenu kojem? El Hakim, El Hakim, El Hakem. Tri veličanstvena Allahova tebareke wa ta'ala imena. Šta su plodovi vjerovanja u ovo veličanstveno Allahovo subhanahu wa ta'ala imena? Prvi plod Postoji mnogo plodova koji proizilaze, ali smo mi te neke plodove navodili u ovim imenima koje smo kazali da ima značenje tih imena. El Hasib, El Hasib, El Qahar, El Hakim. Prvi plod je da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Eddejan, da čvrsto vjeruješ da je on Eddejan koji će suditi robovima odnosno koji će nagrađivati svoje robove shodno njihovim dijelima. Odnosno, on će kažnjavati svoje robove zbog njihovih loših dijela. Pa ćemo vidjeti iz nekih ajeta koliko su ashabi strahovali kada su čuli da će Allah Đelešanuhu za učinu zlo kazniti. Ashabi za učinu jedno zlo da će Allah Đelešanuhu kazniti. Allah Đelešanuhu kaže El jevme za kullu nefsim bima kesebet. Ovaj ajet ukazuje na Allahu te je tala apsolutnu pravednost, da je on pravedan i da nikom nepravdu neće učiniti. Pa kaže la zulme li Jaum inna Allahe sariju hisab. Znači, ajet ukazuje na Allahu subhanahu wa ta'ala pravednost. Pa kaže, danas ćete biti nagrađeni za ono što ste činili. I nikome od vas se nepravda neće učiniti. <clears throat> A uistinu Allah Đelešanuhu brzo, znači vrlo, vrlo brzo svodi račune. Kako kažu komentatori Allahu Đelešanuhu, kada svodi račun, taj obračun na sudnjem danu, sa svim stvorenjima, prvim i posljednjim, poput jedne osobe. Tako lahko. Što znači da Allah Đelešanuhu nije opisan osobinom manjkavosti, a to je umora i zamora. On je čisto tih osobina ne umara se i nije mu teško. Sarije. Allah stvorenja koja je stvorena od početka stvaranja svijeta pa do kjamenskog dana. Sa svima njima kada Allah Đelešanu bude obračun svodio, on opisuje subhanahu wa ta'ala inna Allahe sari'ul hisab. Zaista Allah to brzo čini. Taj obračun će biti vrlo brzo po pitanju Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim Allah Đelešanu kaže jevome teđidu kullu nefsima amilet. U danu kada svaka osoba zatekne i nađe ono što je činio. Od čega Allah Želšan kaže min hajrim amilet min su bilo da je učinio dobro ili zlo. Tog dana svi će to vidjeti. Svima će biti predočeno. Svima će biti donešena njihova dobra i loša djela. Pa kada vidi svoje zlo i svoja loša djela koja će mu biti predočena, a ništa mu neće biti uskraćeno i neće mu se nepravda učiniti toga dana. A nama, kao vijenicima, nas posebno raduje što je na sudnjem danu gospodar Tebare Kvetala vrhovni sudija, vrhovni kadija, Edejan, jer mi vjerujemo da je Allah subhanahu wa ta'ala pravedan i da za zlo nagrađuje jednim jednom kaznom, a za dobro, znači desetostruko i više od toga. Allah Đelešana nagrađuje za jedno dobro djelo. Pa to je nešto što radije vjernika, da je njegov gospodar te barek ta'ala takav. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا Tad u tom trenutku će osoba poželiti da je između njega i tih njegovih dijela, loših dijela, velika udaljenost. Koliko će prezirat? Prezirat će to što vidi. Neće biti zadovoljan sa tim što vidi. Poželit će da su to neka druga djela, da su to dobra djela, ali tada kajanje će biti kasno. Od to kajanje neće biti nikakve koriste. Allah je je odredio da nakon toga nema povratka, nema dunjaluka, nema da čovjek radi ponovo, da bude proživljen, pa da kaže, ah, vidio sam tamo istinu, sad ću se za istinu pripremati. Danas se ljudi pripremaju za ovaj dan u kojem će biti predočena njihova i dobra i loša djela. Zatim Allah šan kaže, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ Sad Allah Đelešanu vam ukazuje na sebe. Sad dok se tu ove ajete slušate dok ste na Dunjalu, kako biste prihvatili da radite dobro, a da ostavite zlo. Wallahu raufum bil ibad. A Allah subhanahu wa ta'ala je posebno milosti prema robom I ovo ima Allah rauf smo pojasnili. Da je Allah, pogledajte, kako Allah kazuje i prijeti i Allah šarom kazuje na Allah subhanahu wa ta'ala, ukazuje na sebe. Pripazite se. Sve što činite na sudnjem danu ćete vidjeti, dobro i loše. Ali ponovo daje nadu da je on subhanahu wa ta'ala blag, blag prema robovima. Subhanahu ta njegova blagost ogleda u današnjem, na svim mjestima. Koliko samo loša činimo i loša djela činimo, da smo zaslužili da budemo svi, generalno svi, kompletan dunjavuk, i spaljen i kažnjen kazama kakvim su kaženi prijašnji narodi koji su pobrojani u Kur'anu, u Kur'anu su neti poslanika sallallahu alaihi wa Zatim Allah Đelešanu mu kaže وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا I na sudnjem danu Allah Đelešanu će postaviti ispravne terezije, istinske vage, gdje neće niko biti, ka, e, nikome nepravda učinjena. Nijena trunkica nepravde neće se učiniti ljudima na ahiretu. Jer Allah Đelšan će vagati dobra i loša djela. Tako da nema opravdanja. Ja i sam on Allah, sve će to Allah subhanahu ta'ala donijeti. I predočiti ljudima. Sve što si radio. Ništa iz osta toga neće. Ne strahuj za to. Ali strahuj za svoja loša djela. Da li će prevla, prevagnuti dobra djela. Pa da budeš od onih minal hasirin. Koji će biti upropašteni. Zatim kaže وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا Makar to djelo bilo poput zrna gorušice, za takvo djelo, Allah i takvo djelo će donijeti na vagu. I stavit će na vagu da se vaga. I nemoj se bojati da će ti nepravda biti učinjena. Zatim kaže وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ A dovoljno nam je što će Allah Đelešanu obračun shvatiti. To je dovoljno. da znaš da je Allah Đelešanu, jer znaš da je on pravedan, da njemu to priliči, da njemu to pravo pripada i nikom drugom. Niko drugi neće. Danas kada bi kazali, eh, bit će ta i ta osoba, mi je znamo kao dobru osobu, da će ti sutra obračun se, ne bili zadovoljni s takvom osobom. Ne bi se radovali to mi. Ne bili sretni. I kada bi bila u pitanju tvoja majka, a znamo koliko je majka dobra prema svom djetetu. Allah Đelešanu je erham, milostiviji od majke prema svome djetetu. I hvala Allahu subhanahu wa ta'ala što njemu samo pripada to pravo i nikom drugom. Da sudi i donosi sud o stvorenjima za ono što su činili i radili na dunjalu Ove vage, kako vidimo, znači i mitkar, najmanji dio, to zrno će biti vagano kaže poslanik sallahu alihi vasaleme dvije riječi su lahke za izgovoriti, a teške na vagi sunnjeg dana. Koje je to riječ? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahi l'azim. Koliko možeš u minuti puta izgovoriti? Lahke za izgovoriti. A kaže, teške na sudnjem danu, a drage milostivom, Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah ih voli, drage su mu da čuje od roba da ih izgovara, da ga veliča, da ga slavi ovim riječima. A one će biti tog dana teške, ah i teške. Sva loša djela će se vagati. Pa otežaj svoju vagu dobrih djela svojim riječima. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi l'azim. Od Ebu Hureyri radijallahu anhu se prenosi da je kazao kada je bio objavljen ajet, pogledajte, kada je bio objavljen ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže Men ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min duni Allahi nasira. Ko uradi zlo, bit će kažen za to. Allah šan kaže. Ko uradi loše djelo, bit će kažen. Allah šan kaže. Ko uradi loše djelo, bit će kažen i neće naći na sudnjem danu nikoga kao pomagača, niti zaštitnika. Od Allaha te barek Znači Allah je taj koji je njegov jedini i zaštitnik, pomagač koji ga može pomoći. Ko uradi loše dijelo, bit će kažnjen. Kaže Abu to je teško palo muslimanima. Ovaj ajet. Muslimanima, kojima muslimanima? Ashabima poslanika, najboljoj generaciji teško im je pao ovaj kuranski ajde kaže Allah Đelešan ko radi zlo bit će kažnjen bilo, koji vid zla bilo koji vid lošeg djela pa se kaže požališe poslaniku sallallahu alihi wasallam a on kaza kaže vi se trudite da se približite da budete bolji popravite se vašem odnosu prema Allah subhanahu wa ta'ala sve što vjernika zadesi, kaže poslanik Salasana, sve što vjernika zadesi, bit će mu to iskup za grijehe. Sve što vjernika zadesi, bit će mu to iskup za grijehe. I trn koji ga ubode, i svaka nezgoda koja ga zadesi. Subhanallah. Zar to nisu radosne vijesti? S ove hadise koje ćemo citirati u Lema kada su radosne vijesti za vjernika. Za svako loše ćeš biti kažnjen. A kako ta član kažnjava? Kako kažnjava vjernika? Kroz ove nedače, kroz probleme. Trn. Kada osjetiš taj bol, imaš okroz grijeha Zatim Ebu Hureyre radi Allahom prenosi, a hadis bilježi Buharija, prvi hadis je bilježi, imam Tirmizi, gdje kaže da je Allah poslanik sallallahu alihi kazao muslimana neće pogoditi, zadesiti sklonulost, bolest, tuga, žalost, neprijatnost, jad, pa čak ni trn da ga obode, a da mu Allah Đelešan neće time pobrisati dio grijeha. Allahu Koliko nas se želi na glavobolju? Tužan, žalostan, neprijatnost jedna, neprijatnost druga, problem ondje, nedača ondje. Ne samo trn i grana te danas ubada ovdje, na ovom svijetu. A subhala, ovo su radosne vijesti poslanika sa oseleme, da će sve ove nedaće i problemi, ako možemo nazvati problema znači i, duševne i fizičke tegobe koje se pobrajaju ovdje, sve je to oprost grijeha, braću. Zato što Allah želi dobro vjernicima ne želi da ih kazni na ahiretu. Nego taj vid kažnjavanja se ogleda kroz navedene, navedene stvari. Ibn Batal, jedan poznati ili jedan najpoznatiji komentatora Buharijevog sahiha, kaže za ovaj kuranski ajet men ya'mel su'en yudza bih ko bude učinio loše djelo za njega će biti kažnjen kaže većina komentatora smatra da je smisao ajeta da će musliman biti kažnjavan na dunjaluku kroz, kroz ove nedaće i probleme. Znači većina komentatora to smatra. Da je to kazna koja ili kojom Allah Đelešanu kažnjava vjernika, vjernika Dunjaluku. Ebu Bekr radi je jedne prilike kazao o Allahu poslaniće kako da budemo spašeni ili kako da se spasimo nakon ovog kuranskog ajeta. Allah vam kaže u kuranskom ajetu, to je sura Nisa, 123. ajet, Lejse bi emani ikum vela emani ehlil kitab. I neće biti po vašim željama, niti željama sedbenika knjige. Ja želim dženet, ja hoću žene Znate, želje? Meni je lijepo, ja želim. Od tih želja nema ništa ako nema rada i ako nema truda. A za trud Allah subhanahu wa ta'ala će nagraditi. Pa kaže men ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min duni waliyan wa nasira. Ko bude uradio zlo bit će kažnjen zbog toga i neće naći zaštitnika niti pomagača mimo Allah te bareke, te bareke Nikoga ko će ga zaštiti, ko će ga spasiti. Taj ajet je teško pao muslimanima u prvom rivajetu. Ovdje kaže Ebu Bekr radijalanu. Ebu Bekr, ko Ebu Bekr? Kako ćemo biti spašeni nakon ovog kuranskog ajeta, nakon ove objave? Pa mu kaže poslanik sallallahu i vaseleme, Allah ti oprosti Ebu Bekre. Zar ne budeš bolestan? Zar ne budeš žalostan? Kaže svakako Allah poslanić. Kaže to je vid kažnjavanja. Zbog tih stvari Allah Đelešanu briše, briše grijehe. Bolest i kad si žalostan, kad si tužan i sve što smo naveli iz prvih hadisa. Zatim kaže od Ajše se prenosi da je neki čovjek proučio ovaj kuranski ajet pa je nakon toga kazao bit ćemo kažnjeni zbog svega što činimo kad je ku radi zlo, bit će kažen. Bit ćemo kažen zbog svega što činimo, onda smo, kaže, propali. <laughs> Nema spasa. Onda smo propali. Pa kaže, to je doplo do poslanika, sallallahu alihi vseleme, pa je kazao, da, bit će te kažen i bit ćeš kažen zbog svega što činiš. Ali kaže, na Dunjaluku, kroz nesreću, kroz nesreću i nedaću, koja zadesi tvoje tijelo, kroz nesreću i nedaću koja zadesi tvoje tijelo. Zato kada vidiš ovo stanje u kakvom smo, kakve sve bolesti ljudi imaju i od čega su se obolili, rezultat svega toga su to posljedice grijeha prema uzvišenom Allahu te bareke vetala. A opet Allah subhanahu wa ta'ala pruža ljudima šansu da se očiste. I ovaj hadis bilježi imam Ahmed ibn Hibban, isto tako ovaj prvi, prije ovoga što smo navjeli od Ebu Bekra, isto bilježi imam Ahmed ibn Hibban. A Ibn Hađer Rahmetullah Ali kaže A onima koje zadesete nedače i glavobolja, i žalost, i tuga, i nedača, i u tijelu, i duševna, tjelesna. A nema grijeha, čovjek je čist od grijeha, ali će ga to zadesti. Kaže, to će biti, šta? Podizanje njegovih daređa kod Allah te barek. Tako da čovjek ne pomisli kada vidi nekog da je zadesla nedača i musibet, kaže, šta li je on Bogu zgriješio? To je danas tako. Šta li je on Bogu zgriješio? Međutim, može da Allah subhanahu wa ta'ala je već njega očistio i da to sad što ga pogađa, što ga je zadeslo je samo čišćenje, odnosno podizanje deređa kod uzvišenog Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim hadis koji bilježi Buhari i slikovito pojašava poslanik sa kako ti grijesi odlazi od čovjeka. Kaže, nema muslimana kojeg zadesi neka neprijatnost od uboda trna i od onoga što je veće, veće od toga. A da mu Allah Đelešanu zbog toga ne oprosti dio grijeha kao što lišće kada se drvo zatrese opada sa drveta. Pogledajte jesen. Zimu. Ima li liša na drveću? Nije. Takav je vijenik Znači kada ga zadese te i problemi, i duševne i tjelesne, Allah ga očisti tako da bude čist. Subhanahu dvije. Ali radi Anhu je govorio najviše volim i najdraži je ajet u Kur'anu mi je ajet u kojem Allah Đelešanu kaže u suri Nisa 116. ajet Inna Allahe la yagufiru an bihi wa yagufiru ma dune zalike lina yasha i Allah Đelešanu neće oprostiti da mu se širk čini. A oprostit će sve druge grijehe mimo toga. Na što kaze ovaj Na veliku Allah subhanahu wa ta'ala milost. Allah će oprostiti sve druge grijehe, sve druge vrste grijeha kome bude htio. A širk neće oprostiti osim osobi koja se pokaje, koja se pokaje vrati Allah subhanahu wa ta'ala. To je prvi plod spoznaje Allahovog Tebare Kvetala imena Ed Drugi plod jest, dragi brate, ono što proizilazi iz ovih hadisa i imena Allaha Subhanahu wa ta'ala Ed da se čuvaš da učiniš nekom nepravdu. Zulum, riječima, dijelima, bilo na koji način jer ćeš zato odgovarati na sudnjem danu. I neš ući u džennet, i neš ući u džennet dok ljudi ne uzmu svoje pravo koje imaju kod tebe. Znači svaki mazlum kome si nepravdu učinio traže svoj hak kod tebe kao zalima. Ovo nije samo zalim, onaj nepravedni vladar. Svaki od nas je zalim kada nekom nepravdu, kada nekom nepravdu učiniš. Zato imam Kurtobi Rahmetullah Ali kaže obaveza je na svakom šerijaskom obvezniku da vjeruje i da zna da je njegov gospodar Edejan koji će nagrađivati i kažnjavati na sudnjem danu svoje robove shodno njihovim grijesima. Pa kaže, ali isto tako će on dati svakom mazlumu pravo i mogućnost da uzme svoj hak od zalima. Tako da ljudi ne strahuju oni koji su potlačeni, kojima su oduzeta prava, da su izgubili. Ne, oni će dobiti svoje i bit će im povraćeno na danu kada neće ni dirhemi, ni dinari koristi osim dobra, osim dobra djela. Od Ebu Hrere radi Alanu se prenosi da je poslanik sallallahu i veseleme upitao da li znate ko je muflis, Ko je bankrot? Ko nema novca? U našem značenju. Ali je došla riječ muflis. Pa su ashabi kazali, to onaj koji nema para i koji nema nikakvog imetka. To je muflis kod nas. Nemaš para, nemaš imetka, gotovo, bankrotirao, nemaš ništa. Nemaš računa u banci. Kaže poslanik nešto više od toga je. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve "Muflis moga ummeta je osoba koja dođe na sudnji dan s namazom, s namazom, mi smo ti, s postom i sa zekatom. Pogledajte, to su tri veličanstvena djela koja čovjek može činiti u ime Allaha subhanahu wa ta'ala dunjalku i robovati Allahu i približiti se Allahu preko ovih djela namaz posle šehajata nema boljeg dijela, posle svjedočenja i potvrde da jedino Allah Đelešanu je zaslužan, bude obožavan, da je Muhammed njegov poslanik, je namaz, najbolje djelo. Post i zekat. I velike su nagrade došle za one koji to budu činili. I ta osoba će doći. Međutim, kaže poslanik sallahu alijih vseleme, ali je uvrijedio toga uzeo je metak od toga, nepravdu učinio tome, pa kaže svi će oni tražiti svoje pravo od njega, pa će mu uzimati njegova dobra djela. Pa kada mu ponestane njegovi dobri djela, a nije izmirio dugove, tada će mu oni, kaže, svoja loša djela Prebasta njegova pleća, pa će biti bačen u vatru. I ovaj hadis bliži muslim. Ovo su velike krupe riječi koje govori poslanik sallahu alihi vseleme opisujući stanje robova na sudnjem danu kada se vrate i povrate gospodaru Janu. Sve što bude činio ahi od nepravde, pogledajte, da uvrijedi svoga brata muslimana, na sudnjem danu će tražiti svoj hak. Da mu uzme šimetak metak na nepravedan način, također će tražiti svoj hak. I sve što obuhvata ova riječ od nepravdi znači zulum, kao nepravdu, ljudi će tražiti na sudnjem danu svoje, svoje hakove, svoje pravo. I ti ćeš morati da im vratiš. Kako ćeš im vratiti? Uzmat će ti tvoja dobra djela. Kad ti to ponestane, ta se bankotirao. Onda će ti navaliti na pleća svoja loša djela zamislite došao je s namazom, zekatom i postom. Osoba koja dođe s tim dijelima je dženetlija. Na kraju su sve su mu oduzeli, sve su mu uzeli. I biva bačen u vatru. Zato kaže poslanik, najviše što će ljude bacati u vatru je šta? Jezik. Došao subhala s namazom, postom i zekatom. I ovo je velika prijetnja za onoga koji razum ima subhala, koji ima srce muminsko, i kada čovjek poreda ove hadise i ove e, stvari koje poslanik sa Seleme navodi, onda vidite kolika je veličina biti vjernik, mumin. Da taj neće nikada sebi dozvoliti da učini nepravdu bratu na bilo koji način. I ne samo što ne želi, nego i straha od Allaha da ne bude od onih koji će biti bačeni u vatru nakon što će biti poništena dobra djela i oduzeta dobra djela. Imamo poništavanje dobrih djela, imamo oduzimanje, oduzimanje dobrih djela na kjamenskom, na danu. Zatim sljedeći hadis od Ajše radi da je kazala jedne prilike je došao neki čovjek i sjeo ispred poslanika sallallahu alihi wasallam. I ovo je također hadis u kojem velika prijetnja svoji. Zatim je, kaže, kazao, o Allaho poslaniče, ja imam robove. Robove, pogledajte kakvi su ti njegovi robovi. Kaže, koji mi lažu. Lažu. Zatim kaže, koji me varaju i koji su mi nepokorni. Pa i ja, kaže, zbog toga grdim, a nekada i, i udarim. I nekada i udarim. Robovi, znate, znači to su robovi koji su vlasti osobe i vlasnik ima pravo za neposlušnost da ih udari. Kao što ima pravo da djecu, svoju djecu znači udari. I on je došao da pita poslanika Salasaleme, oni meni, oni me lažu. Lažu ga. Zatim, kaže da ga varaju i ne posluši se. Pa i on udari zbog toga kaže kakvo je moje stanje kod Allaha te bareke vetala na sudnjem danu. Ovo su iskreni vjernici, pravi je to bila shabi. se kako čovjek koji sam obraćao, ali dolaziš kod poslanika Muhammed Ali vas pa pitaš kakav je tvoj hal, šta će biti. Danas nimaš poslanika, ali sjedni, pogledaj šta su radio, šta nisu radio. imaš hadisa poslanika sa oseleme, imaš Allahovu knjigu, pa ćeš naći odgovor na svoje stanje i šta trebaš činiti nakon toga. Pa mu kaže Allahu poslanik sallahu alijih vseleme ka oni će morati položiti račun za to što su te i lagali, što su te varali i što su te bili neposlušni. A ti ćeš morati položiti račun kod Allaha za to što si tukao. Jedni drugi te kod Allaha imati obračun jedni i drugi ćete biti pitani. I jedni i drugi ćete biti kažnjeni. Pa kaže poslanik sallallahu ve selleme sada pojašnjava. Ukoliko tvoja kazna bude prema njima razmjera njihovim grijesima, znači isto, onda se ne boj niti i nek se on ne boje. Neće niko biti od vas kažnjen. Znači, onoliko koliko su ti činili, koliko su neposlušni bili, pa si ih toliko, znači, srazmjerno kaznio, nisi prelazio granice u tome, ne strahuj, nemaš kazne na ahiretu, niti oni biti ponovo kažnjeni, jer to je bila njihova kazna na Dunjalku. Kaže, ukoliko tvoja kazna prema njima bude manja od onoga što su oni činili od grijeha, kaj po blago tebe, bit ćeš nagrađen. Ali kaže, ukoliko tvoja kazna bude prema njima viša nego što su njihovi grijesi, tada ćeš ili tada će ti oduzeti od tvojih dobrih dijela na sudnjem danu. To kaže poslanik sallahu alihi Kada je čovjek to čuo, pogledajte što znači imazu, zuha, pravi istinski ima u srcu vjernika. Znači poslanik mu prijeti, prvo mu govori ako budeš kaznjen onoliko koliko je to u granicama dozvoljenog, nemaš ni ti kazneni. oni. Ako budeš manje kaznio nego što su zaslužili, pa blago te bit ćeš nagrađen. Ako prijeđeš granice dozvoljenog više nego što su zaslužili i kazniješ, teško ti se jer će na sudnjem danu uzimati tvoja dobra djela ili će biti uzeto tvojih dobrih djela i dato njima. Čovjek kad je to čuo, skočio je, udaljio se i počeo plakati i vikati od plaća. Koliko mu je teško to palo. Šta će na sudnjem danu biti s njim sva? To su svjesni ljudi bili, imana i straha od Allah i stajanja pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Vjeruju u taj dan. Kaže poslanik nakon toga, kaže, zar ne učite ili zar ne učimo ajetu kojem Allah Đelešanu kaže وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا I na sudnjem danu će se postaviti prave Terezije. i nikom se od vas nepravda neće učiniti. Sve će se vagati. Zar već to nisi pročitao u Kur'anu? Zar to nije bilo jasno? Znači, vaga će biti postavljena i sve će se vagati, ahi. Kaže nakon toga ovaj čovjek, kaže o Allaho poslaniče. Ne vidim, kaže, ništa drugo, osim, kaže, da se udaljim od njih, osim da ih ostavim. Pa kaže, o Allaho poslaniće, uzimam te za svjedoka da sam im od danas sve pusti. Oslobodio Isma. I ovaj hadis bliži Sve je pustio i strao da Allaha subhanahu wa stajanjem pred Allah, za ono što će biti pitan, za ono što je činio, što im je nepravdu učinio. Znate što znači jednog groba osloboditi? Kolika je to, znači, kolika je to vrijednost bila udijeliti na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Jednog roba osloboditi. On kaže imao sam robove, sam, imao sam znači više njih, ne jednog. I sve ih je pustio tog dana. Kada je vidio što je poslanik sallallahu alijih vseleme kazao, odnosno što je nagovijestio. Zatim Ebu Hureyre radijalanu prenosi hadis od poslanika sallallahu alijih vseleme da je rekao uistinu ćete morati dati svakome njegovo pravo kojemu mu pripada. Kaže, do te mjere da će biti dovedena ovca bez rogova i uzet će svoj hak od ovce s rogovima. Suha. Na sudnjem danu životinje neće odgovarati u smislu da će polagati račun, jel? Ali će biti proživljene i u ovom smislu će izmireni biti njihovi dugovi, nepravdu koju su jednim drugim nanijeli. I nakon toga će biti se uništeni nema nagrade tamo za njih, za životinje, uživanje ili kazne u Ali poslanik sallallahu alejhi ve kaže pa čak ona ovca koja nema rogova, a koja ima rogove će biti dovedena da uzme od nje svoj hak, svoje pravo. Pa znam se šta je sa ljudima subhanahu. svi će morati toga dana, svi će morati toga dana da daju pravo onome od koga su uzeli. Zatim kaže Ebu Hureyre radi Allahom prenosi i ovaj hadis bježi Tirmizi da je lao poslanik sallallahu i vseleme rekao i ovo je sada hadis sa kojim ćemo završiti obraća se poslanik svim svojim sedbonicima umetu poslanika alihi vseleme kaže Allah se smilovao osobi koja je svome bratu po vjeri učinila nasilje ukaljavši njegovu čast ili zakinuši ga u imetku. A potom ode kod njega ta osoba i zatraži od njega halala, da mu halala. Allah se o takvoj osobi, koja se god ogriješila insanu, bratu svome, ljudi smo, griješimo. Allah se o takvoj osobi koja ode kod svog brata pa kaže halali brate uradio sam to, uradio sam to, uradio sam to, rekao sam to, zakinuo sam te za to, uzeo sam ti što nisam trebao uzeti, vraćati, evo ti izvoli bujrom, samo mi oprosti. Kaže, prije nego bude traženo od njega na danu kada neće ni dinari, ni dirhemi koristiti. Idi, traži prije nego što nastupi taj dan kada neće ni dinari, ni dirhem koristiti. da bi čovjek htio da se otkupi svim onim bogatstvom koje posjeda. Mu neće koristiti, neće imati mogućnost na takav način. Nego će, kaže Allahu poslanih sa oseleme, ukoliko bude imao dobrih dijela, uzeti se od njegovih dobrih dijela. Ako, znači, mu nestane dobrih dijela, prebacit će se od njih loša dijela na njegova, na njegova pleća. Što znači, danas imate priliku, danas imamo svi priliku da tražimo halalo od naše braće koje smo vrijedili, povrijedili, kojima smo nepravdu učinili, koje smo zaknuli u imetku, bilo čemu prije nego što dođe sunji dan kada će svima nama dobra djela nedostajati i za kojima će, koje ćemo priželjkivati da ih imamo što više. Znači prije što dođe taj dan kada budu drugi uzimali naša dobra djela i tovarili svoja loša djela naša pleća. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe, da se nama smiluje, da nas učini pravi istinski vjernicima, onim vjernicima koje on subhanahu wa ta'ala voli, sa kojima je subhanahu wa ta'ala zadovoljan, da nas izvede sa ovog dunjalka, da je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan sama, da oprosti nama, našim roditeljima, da uputi naše zalutale, da popravi stanje naše na našim prostorima u Bosni posebno, a u cijelom svijetu, znači općenito, da popravi i situaciju i stanje u našoj državi, da nam povrati sigurnost na ovim prostorima, da muslimani na ovim prostorima jača, osnaži, da budu jaki, da spletke neprijatelja okrene prema njima i da ne mogu muslimanima na ovim prostorima ništa. Molim ga subhanahu wa ta'ala njegovim veličanstvenim imenima i savršenim osobinama da pomogne muslimane u cijelome svijetu, da zbliži naša srca jedi naše safove. Subhanika Allahu hamdika, šadan la ilaha ila ente, stakvika,